Що ти таке балакаєш? злякався він. Навіщо? Адже ми, я вільний, і ми одружимося. І це гидко, гидко таке говорити. Одружимося, коли ти захочеш сам. Так я сказала тоді, повторюй тепер. А може, нам і не треба одружуватись? Я так тебе люблю. Аж боюся, що тоді кохання може згинути. Не згине. Хто зна? Я така, така погана. Вона не прикидалася, бо подумала ще й про те, що ось закликала Сергія в таке місце, де гріх аж кричить про себе. І пригадала, що їй і раніше подобалася любов у готелях, у номерах, коли вони з Василем вибиралися в туристські мандрівки. Мабуть, її вабила сама новизна місця, і проступала вона десь у підсвідомості новизною взагалі. То, виходить, у ній давно жив потяг до коханців. Вона жахнулася, але одразу й заспокоїлася. Нащо зараз про таке думати? Вона заснула, а він не спав. Лежав на ліжку, підклавши під голову руки, дивився в пітьму, дослухався до тихих, ледве чутних кроків у коридорі. Мабуть, то ходила кудись сестра. В санаторії було відділення і для серйозно хворих до тихого гудіння вентилятора десь унизу. І гойдалася за вікном, теж сповнена тихим гудінням далеких нічних автомобілів і поїздів, тиша. Кльокали в умивальнику краплі. Падали й падали, аж почало боліти в скронях. Потихеньку встав і сів біля вікна. Сипав сніг. Біля альтанки горів ліхтар. Стрункі лопаті ялинки, підбілені снігом, здавалися іграшковими. Попід ними пробіг пес, зупинився, понюхав сніг, підвів голову, подивився на санаторій, потрюхикав далі. За озером чорнів ліс. Думка прокралася туди, побрела між сонних дерев, похапливо вернулася. В лісі холодно і пустельно. Хотів довідатись котра година, але циферблат темний, і стрілки теж скільки не вертів перед вікном, розгледіти не міг. Засвітити світло не ж зважувався. Незабаром йому почало здаватися, що вже починає світати. Він розбудив Ірину. Як я звідси вийду? запитав пошепки. Вона довго не могла прочуматися зі сну, а коли збагнула, про що він запитує, усміхнулася через димар. Тут димарів немає. Я запитую серйозно. Ну тоді через центральний вихід. А зупинять? Хто знає, звідки ти йдеш? Скажеш, був у свого начальника. Та хіба сторожиха вдержить тебе? Може, краще зараз? нерішуче запитав він. Ти смішний. Зараз не можна, а вранці тебе справді ніхто не спитає. Він так і не зміг заснути до ранку. Вдруге вона пробудилася сама. Він не побачив, коли вона прокинулася, відчув на собі її погляд. Мабуть, вона дивилася давно. В сутіні кімнати біліло її обличчя і поблискували очі. Іди сюди, милий.